Išeimo knyga, dešimtas skyrius. Viešpats tarė Mozei, eik pas faraoną, nes aš užkietinau jo ir jo tarnų širdis, kad padaryčiau šituos ženklus tarp jų ir kad galėtum papasakoti savo vaikams ir vaikų vaikams, ką aš padariau Egipte ir kokius ženklus parodžiau tarp jų, kad žinotumėte, jog aš esu viešpats. Mozė ir Aronas atėjo pas faraoną ir jam kalbėjo. Taip sako viešpats, hebrajų dievas, ar ilgai dar tu nenusižemsi prieš mane? Išleisk mano žmonės, kad jie man tarnautų. Jei neišleisi mano tautos, rytoj užleisiu skerius ant tavo krašto Jie taip apdengs šalį, kad nesimatys žemės. Jie, nuės išlikusi nuo krušos derlių, nugrauš kiekvieną žaliuojantį medį. Jų bus pilni tavo namai, tavo tarnų namai ir visų egiptiečių namai. Kaip to dar nėra matę tavo tėvai ir seneliai per visą savo amžių. Po to Moze apsisuko ir išėjo iš faraono namų. Tada faraono tarnai kalbėjo savo valdovui, ar ilgai mes kentėsime, išleisk tuos žmonės, kad jie tarnautų viešpačiui, savo dievui, ar dar nematai, kad Egiptas žuva? Mozė ir Aronas buvo pašaukti pas faraoną. Jis tarė jiems, eikite, tarnaukite viešpačiui, savo dievui, Bet kas yra tie, kurie eis? Moze atsakė, eisime visi, jaunimas ir seneliai, sūnus ir dukteris, avis ir galvijai. Mes švesime šventę viešpačiui. Jis atsakė jiems, te būna viešpats su jumis, jei išleisiu jūs ir jūsų vaikus. Aišku, kad jūs sumanėte piktą. Taip nebus eikite vieni vyrai ir aukokite viešpačiui, nes to juk jūs ir prašėte. Ir juos išvarė iš farono akivaizdos. Tada viešpats tarė mozei, ištiesk savo ranką ant Egipto šalies, kad skeriai apniktų ir nugriauštų visus šalies augalus ir visą, kas dar liko nuo krušos. Moze ištiesė lasdą Viešpats leido rytų vėjui pūsti visą dieną ir naktį. Rytmečių išaušus, rytų vėjas atnešė skerius. Skeriai nusileido visoje Egipto šalyje. Jų buvo tiek, kiek niekad nėra buvę, ir jų tiek nebus ateityje. Jie taip užplūdo visą kraštą, kad apdengia visą žemę. Jie nugriaužė visus augalus ir medžių vaisius, išlikusius nuo krušos, kad nieko žaliuojančio nebeliko visoje Egipto šalyje. Tada faraonas skubiai pasišaukė Mozę ir Aroną ir tarė, nusidėjau viešpačiai, jūsų dievui ir jums. Prašau, atleiskite man dar kartą mano nusikaltimą ir melskite viešpatį, savo dievą, kad jis pašalintų nuo manęs šitą mirtį. Mozė išėjo iš faraono ir meldė viešpatį. Viešpats sukelia labai smarkų vakarų vėją, kuris skerius nuputė į raudonąją jūrą. Ne vieno skėrio nebeliko visoje Egipto šalyje. Tačiau viešpats užkėtino faraono širdį ir jis neišleido izraelitų. Viešpats tarė mozei, ištiesk savo ranką, kad tamsa apgaubtų visą Egipto šalį. Tamsa, kurią galima būtų pajusti. Moze ištiesė savo ranką ir tirščiausia tamsa tris dienas buvo visame Egipto krašte. Tris dienas žmonės negalėjo matyti vienas kito ir pajudėti iš vietos. Tačiau Izraelitų namuose buvo šviesu. Tada faraonas pasišaukęs Mozę tarė, eikite, tarnaukite viešpačiui, tik jūsų avis ir galvėjai te pasilieka, o jūsų vaikai teina su jumis. Moze atsakė, privalai mums duoti atnašas ir deginamasis aukas, kad mes galėtume aukoti viešpačiui, mūsų dievui. Mūsų visi gyvuliai, eis su mumis. Nepaliksime nie kanopos, nes iš jų privalome imti auką viešpačiui, savo dievui. Mes net nežinome, ko mums reikės viešpatės aukai, kol ten nenuėjome. Tačiau viešpats užkietino farono širdį ir jis nesutiko jų išleisti. Ir faronas tarė, šalin nuo manęs, saugokis nebepasirodyk daugiau mano akise, nes tą dieną, kurią pasirodysi, mirsi. Moze atsakė, te būna kaip pasakėjai, daugiau nebepasirodysiu